حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الأطهار Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala neka je njegov salam i salava na dragi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodcu i sve njegove drugove i na one koji slijede u dobro sve do sudnjeg dana. Evo salam i islamski pozdrav, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E, I zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što danas nalazim ovdje među vama, među svojom braćom u islamu. I također želim da se zahvalim na vašem vremenu koji ste odvojili i došli ovdje da sjedimo i da razgovaramo o, vjeri uzvišenog Allaha Đelešanuhu ja ga molim da se obistini ako Bog da hadis poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u kojem kaže da se neće iskupiti skupina u nekom od spominjala a da i neće okružiti meleci i da se neće na nja spustiti rahmet i skrušenost i da je Allah Đelešanuhu neće spomenuti kod sebe i da se neće ponositi sa melecima ispred, e, ispred meleka, i da također neće, nema se reći, ustanite vama oprošteno. Također da se zahvalim braći iz džemata Hidža koji su nam omogućili ovo sjelo i još samo želio prije nego što krenem sa temom e, što se tiče predavanja, što se tiče snimanja stavlja na internet, isto tako e, pitanja u pisanoj formi, to je lično radi mene. Prvo je, molim Allah Žešanu da nam oprosti naše neznanje i isto tako da nas oskrbi bogobojaznost. E, što tiče e, teme, ako povoda znači sljedeće predavanja, one će biti o pojavi slabljenja imana, njegovi simptomi, zatim e, njegovi povodi, razlozi za to i na kraju ako liječenje te pojave, kao što ćemo se sada dotaketi u rekajko od čovjeka koji će za ući u džennet i za koje će biti zatvorena dženevska vrata. I ako boda na kraju ćemo razgovarati malo o vrijednosti džemata i, i, osnova ili e, odnosa koje bi trebali da vladaju u tom džematu. I ako boda ovaj prvi des će biti o pojavi slabljene i imana, e, njihovim simptomima i njihovim povodima. Draga moja braćo, svima vama je dobro poznato da ahli sunatva ve definišu iman da je to govori i djelo. Odnosno da je to ubjeđenje koje se nalazi u srcu i da su riječi koje potvrđuju sa jezikom i da su to djela koja isto tako potvrđuju ono što se nalazi u srcu i ono što je izrečeno jezikom. I da se povećava sa pokornošću taj iman i da se smanjuje sa nepokornošću. Znači činjenica je da se iman može smanjivati i može povećavati. I možda je kuranski ajeta koji ukazuju da se iman e, jača ili da slabi i također isto suneti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jedan od tih kuranskih ajeta koji govori da se iman povećava je riječ uzmješa Allaha Đelešanu koje pojašnjava na koji se način muslimani odnose prema Kur'anu kada im se objavljuje isto tako monafici, pa kaže i kada se spusti jedna određena sura ve iza unzilet suratun fa minhum man yakul i kada se objavi određena surata od Kur'ana i od, od munafika kaže kome vama od vas ova sura povećava iman pa kaže Allah dželešanu fa ammal ladina amanu imana a oni koji vjeruju ta sura i ta objavlja povećava iman isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu u kojoj pojašnjava na koji način da postupamo sa kritiziranjem nevaljelog djela, pa kaže ko od vas vidi neko nevaljelo djelo, nekada kritizira sa svojim rukom, ako je to u mogućnosti, a ako to ne može, neka sa svojim jezikom, ako nije to mogućnosti, neka to radi sa svojim srcem, pa je rekao, ono što je znači vezano za ovo što mi da rekao, pa je rekao, badalike adaful iman a to je najznači slabiji vin imana. Isto tako je poslanik Muhammed sallallahu rekao, hadis koji Buhari, koji bilježi Buhari, da je iman 60 i nekoliko ogranaka ili 70 nekoliko ogranaka o koji najviše šehadet la ilaha illallah, a najniži je da skloni čovjek ono što uznemirava muslimane sa puta. Znači imamo najveću granicu imana i najnižu. To je znači činjenica, a to je da ima može da slabi i da može da ojačava. Isto tako imamo primjere iz najbolje generacije, to su drugoj poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, u kojim se dešavalo kada bi sjedili sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, njihov iman bio na jačijem i na uzvešenijem e, stepenu nego kada bi izašao od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Tako je plemeniti drugog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, al usejdi izašao i sreo je Ebu Bekra Sidika, znači najboljeg čovjeka ovog ummeta, pa ga upitao o Hanzala kako si ti. Pa mu je rekao nafeka Hanzala, znači Hanzala je munafik, dvolišnjak, pa mu je rekao zašto to? Pa mu je rekao, kada sjedimo sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam i kada nas on posjeti na, na, na džennet i kada nas posjeti na džehennemsku vatru, onda tako osjetimo neko stanje imansko. Međutim, kada izađemo sa tih sjela i kada oko otidemo kod naših žena i kod naše djece i kada se zabavimo sa njima i kada se zabavimo sa onom, sa onim što moramo slitati za svoj život, zaboravimo mnogo. Pa mu je rekao, Ebu Bekre ja tako isto osjećam. Pa su rekli, Hajde se zaputimo poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, jer kome drugom da se zaputi? Pa kada su došli poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, upitao ga je Muhammed sallallahu alaihi wasallam opet posla, e, svoga druga Hanzalu. kako si, šta je s tobom, pa mu je isto ponovio riječi kao što je rekao u Bekru, a Sidiku, da je munafik Hanzala. Pa mu je rekao, a zašto to Hanzala? Pa mu je isto opet rekao riječi, kada sjedimo s tobom, i kada nas posjetiš na džennet i kada nas potjetiš na vatru džehennemsku, u tom smo stanju kao da i vidimo. Međutim, kada otidemo od tebe i kada se zabavimo sa našim suprogama, sa našom djecom i sa onim što nam je potrebo za život, zaboravimo mnogo. Pa mu je rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi tako mi onoga, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, kada bi vi bili non stop tako kao što ste kod mene.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 A to je stanje u kojoj je čovjek pun energije i pun elana da izvršava ibadet na najbolji mogući način. I to, kako vi svi dobro znate, desi se kada čovjek bude u početku svoje upute. Pa je poslije toga rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam وَلِكُلِّ شِرْرَةٍ fetre. A svakom tom stanju koji se odlikuje sa mnoštom energije lanom, dolazi mu stanje koje se optereće sa slabošću. I onda rekao, a onaj čija slabost bude mome sunnetu, a to je da se drži sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi da ne ostavlja vađim i da ne čini e, muharem, znači zabranjene stare, kad efleha on će uspjet, a onaj koji bude mimo toga nešto drugo, on će propasti mi hoćemo znači sa ovim riječima da utvrdimo da postoji bolest koja se zove slabljeni iman. I ako Bog da, mi ćemo pokušati da spomenimo stvari i simptome koji ukazuju na to, a ako Bog da, onda ćemo se doteći i povoda. Isto tako, dragoma braćo, tema ili govor o srcima je vrlo važna. Jer ima nalazi se u srcu. I njegova najveća i najjača osnova nalazi se u srcu i ukoliko srce bude ispravno, čitavo tijelo će biti ispravno. A ako srce ne bude ispravno, neće biti tijelo ispravno, zaiste to srce. I poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pojasnio nam je da se srce koje su arapskom zove kalb je došlo od riječi takalub što znači se puno prvećenje. I srce mijenja svoje stanje, mijenja svoje stadi, pa se preveće, pa je danas dobro, pa sutra nije dobro, pa je jači, pa je slabiji. I poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam uporedio je srce sa jednom perom koji je obješeno u jednu I onda je rekao da ga vjetar okreće kako hoće. Znači srce, da ga je podložno da bude bolesno. I sad uspjeh na dunjalu i također uspjeh na ahiretu vezane za ovo srce i neće ništa koristiti nam kada dođemo pred našeg gospodara na sudi dan, osim ovo srce pod uvjetom da bude selim, da bude ispravno. Jaume la wala benun illa selim. I na taj dan, na sudnji dan, neće ništa da nam pomaže, ni naši meci, ni naši sinovi, ništa drugo osim srca koje će biti ispravno od širka, od novotarija, od sumni i slično tome. Isto tako ulazak u džennet. uslovene sa kalbom munib, sa srcem koji se puno kaje. I zato mi moramo da se brinimo o našem srcu. I moramo da ga liječimo, da se ne bi desilo da ga zadesi ran, a to je jedna, e, jedna znači stanje ili jedna e, koje kada se desi, onda čovjek se Zato mi ćemo čuti nekada da govorimo osjećam da mi je srce tvrdo, osjećam da mi je iman opada, nalazim da nemam nekog utjecaja od Korana. kada učim Kur'an, ništa na mene ne utječe ne nalazim slast u imanu. Sve su to, draga moja braćo, riječi ili simptomi koji ukazuju da se u srcu nalazi jedna bolest koja se naziva slabljenje imana. Prva ili prvi simptom, simptom koji ukazuje da je srce bolesno je zapadanje u grijehe. Zapadanje u grijehe i to na vrlo lahak način. Nije, draga moja braćo, problem da čovjek griješi u tom obliku zato što je čovjek. Jer su svi mi griješnici i neobični griješnici, ne smo oni koji puno griješimo i to su riječi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi koji ne govori po svome hiru, već govori po objavi. Kulu bene Adem hatta, svaki sin Ademom je onaj koji puno griješi, a najbolji oni koji, o od onih koji ponosu griješi, oni koji se puno Ali je problem, draga moja braćo, kada se desi da se griješi sa upornošću i da smo im uporno u i da činimo raznovrsne grijehe. I nakon toga postane griješe, griješenje običaj kod nas. I nakon toga nestane ta ružnoća griješanja u srcu roba i nakon dolazi do stepena, a to je da čini javno griješenje i zapada u vrlo opasnu prijetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da mu neće biti oprošteno. Jer kullu ummeti, kao kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, čitav moj ummet, bit će mu oprešteno osim oni koji griješe javno. Jer javno griješenje ukazuje na to da je toliko srce i iman u njemu oslabilo da nema više mjesta za svetlost uzvišenog Allaha Đelešanu, pa se više ne stidi ni njegovi stvorenja, a to čini javno. I onda je poslanik sada alaihi sallam u istom hadisu pojasnio vrstu griješenja, a to je da čovjek po učini grije pa ga uzvišen Allah Đelešanu prekrije. I onda on, kada se probudi, kaže svome nekom drugu ili svom nekom poznaniku, uradio sam tako i tako, Allah Đešanu ga je pokrio. Drugi simptom slabljenja imana je osjećaj da je srce tvrdo i da je postalo kao kamen i da više na njega ništa utječe. Niti Kur'an, niti vaz, niti dženaza, niti hodane među kaborove, čak više srce mu postane tvrđi od kamena. Iako se desi da iz kamena može probiti rijeka ili voda ili ima kamenja koje se ruši min hašjetila od Allahove straha. ثم قست قلوبهم min بعد zalik. فهي i nakon toga nakon što je Allah Đešanu im dani, znači, govorio Benu Israil, i nakon što im je dao svoje blagodate, nakon što im je ukazao svoje ajete, poslije toga su njihova srca postala kasije, postala su tvrda i čak su tvrđa od kamena, iako iz kamena, kako smo rekli, može da probri voda ili rijeka, ili možda se suši od straha pred bivšem Allahu I nakon toga naćemo insana da prisustuje dženazi, da je nosi na svojim ramenima, da je ukopa, da je basa na nju e, e, prašinu, međutim to ništa ne obstavlja neka djela. Jer mu iman toliko ostavio da to na njega ne djeluje. I kada hodi između kaborova, kao da hodi između kamenja. Treći simptom je da čovjek ne upotpunjava svoje ibadete. Kao što je namaz, kao što je učenje Kur'ana, kao što je zekijad što je hađi, slično tome. Jedan od oblika toga da nije upotpunio ibadet je da ga nađemo da je osutan dok uči Kur'an. Ili dok upućuje dovu uzvišenom Allahu Azza Ili dok mu pada na seždu ili dok mu čini sikri klanja iza imama, imam uči određeno sure, zadnje kad bi ga opitao na vratima šta učio, ne zna. Zašto? Jer je osutan u stvar. Ili te ibadete vrši rutinski, mehanički, subhanallah, subhanallah, međutim njegov srce. Ne deli to na njegov srce. Iako je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao u hadisu da Allah azza wa jel neće primiti dovu od srca gafil rahi neće primiti dovu od srca koje je nemarno i koje je kao da je u igri. Dođe i na brzinu uputi dovu. Nema uvoda kao što je zahvalnost uzvišenom Allahu Azza wa niti salavata nego poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i na brzinu dobu i opet nema završi za tu dobu isto zahvala Đelešanu i nakon toga izađe i poslije to kaže ka nije mi slušao dobu Pa za nije rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da Allah subhanahu wa ta'ala ne prima dobu od srca koje je nemarno i koje je kao da se poigrava. Četvrti simptom je da čovjek nalazi ljenost u izvršavanju i ibadeta. Kada mu jezin zauči ezan, umjesto već da je pod abdestom i da već ide prema mešćidu, našem da nije uzeo abdest. Da čeka, još ima ovo, da još ovaj posao uvrši. Nemaran je prema taj ibadetima. Kada dođu u namaz, ne klanja možda sunet, nego odmah uđe fars, ako već nije zakasio, Lijenje. Iako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao munafike tako. Ida kamu ila salati kamu sali. I kada ustanu da klanjaju, ustanu, a oni su lijeni i ne spominu Allaha subhanahu wa ta'ala osim Isto tako, ta osoba u ovom simptomu ne žali što su ga prošla određeni ibadeti ili što su ga prošle određene sezone u kojoj ima toliko ibadeta, kao što je Ramazan, kao što je hađ, što je post Jom Ašura ili prvi deset dana Dehidžeta, ne žali. Niti možda razmišlja da to nadoknadi. Iako je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam odrađene ibadete kao što ćemo vidjeti kasnije nadoknađivo. Međutim, ta ljenost čovjeka je dovela do toga da ne obavlja te ibadete. Isto tako, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ili Allah azza wa suprotno ovim robojima, a to je oni koji su lijeni, Allah Đelešanu je poslanike svoje, sallallahu alaihi sallam, na svi njiha koji su najbolji ljudi na ovoj zemlji je opisao kanju sari une hajrat. I oni su žurili da čine hajrate. A hajrati sve ono što je dobro. Sve ono što je dobro od ibadeta, oni su žurili da to čine. I molili su uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala iz straha, iz nade i bili su nama pokorni ili ponizni. Isto tako, u simptoma ove opake bolesti je da je čovjek mrzovoljan, da nalazi da su njegova prsa tjesna. I ne može da trpi postupke određenih ljudi oko sebe. Izgubio je svoju toleranciju. Sve mu smeta. Smeta mu žena, smetaju ima djeca, smeta braća kod njega, smeta što se ovaj parkirao ovako, što nije ovako, sam živ smeta. Iako je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam opisao iman da je sabr samah, da je iman strpljenje i tolerancije. Isto tako je rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam jo pisa mu'mina da je je'lef wa julef. Da on voli i da je prisan sa ljudima koji su oko njega. Isto tako julef, da se voli i da su drugi ljudi prisni sa njim, bliski. I kada ga izgube, traže ga. I rekao je tada, la hajre fi men la je'lefu wa la julefu. I nema dobra u onoj osobi koja, se, koja ne voli, niti je bliska sa drugim ljudima, isto ta osoba koja se ne voli i koja nije bliska sa drugim ljudima. Isto tako, osim simptoma ove bolesti je da čovjek na njega ne utječu kuranski ajeti. Iako je poznato da je uzvišeni Allah Đerešanu spustio ovaj Kur'an, i kada bi se učila na brda, ona bi se, znači, srušila od Kur'ana. Međutim, toliko mi danas Kur'an, slušamo Kur'ana. Da li to bilo u namazu, ili mimo njega, ili internet, međutim, nema osjećaja. I pogotovo ona sura koja u sebi sadrži opis dženneta i džehennema, nema osjećaja. Nema dejstva. Zašto? iz toga razloga što je iman oslabio. Nemarnost od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je jedan od vidova simptoma ove bolesti. I mi se ne sjećamo našeg gospodara osim kada nam treba. Ili osim o određenim situacijama kao što Ramazan ili hađ. I ne spominjemo osim malo Iako su tako munafici, kako smo prijedno spomenuli da je uzvišen Allah Žešanu onaj, opisao i rekao وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Neljutnja kada se Allahove Đelešanu u svijetinje skrvari. Allahove Đelešanu u svijetinje je sve ono što me on dao pravo i što je pohvalio ga u Koranu i sunnetu. Mi ne nađemo za shodno da se naljutimo kada se neko kada neko možda psuje Allah Allaha šanu ili poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam ili ne klanja ili ne sluša svoje roditelje mi se ne sržimo tom. Zašto? Zato što je ta ljubomora prema tim ibadetima već odavno možda dobro umrla ili izumrla ili te toliko oslabila. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u jednom veoma hadisu koji je vrijedan na jedan način opisuje srce i kako se ponosi prema fitnama. Pa je rekao, turadu fitanu ala kurubi ka hasiri udan udan. Kaže, bit će srca izložena fitnama. Kao što se hasura pravi, tako što se slaže na nju jedan po jedan dio tako će na srce dolaziti fitna, jedna iza druge, jedna iza druge. I ono srce u kojeg fitna uđe u potpunosti, bit će ocrtana jedna crna tačka. Tako da će srca postati dvije vrste. Srce bijelo u potpunosti, a to je ono srce koje je odbilo fitne i srce crno koje je pomiješano sa bjelinom, a to je ono srce u koje je ušlo u potpunosti fitna. I tada će to srce u koje je ušla fitna u potpunosti postati kao jedna kuh a to je jedna znači posuda koja će biti nagijeta i koja će biti kontraokrenuta. I to srce, kaže, neće la ma'rufan, neće znati ono što je dobro, niti će znati ono što je nedobro, osim ono što je ušlo u njegovo srce o strasti. Znači srce ne zna dobro, niti ga primjenjuje, niti ga primjećuje. Isto tako ne zna nevaljalo djelo, niti ga primjećuje, osim ono što je ušlo u njegovu, u njegovu srcu o sljedeći simptom je da čovjek voli da se pojavljuje među ljudima. I to imaju vidovi od koji je prvo da voli da upravlja. Da je on taj koji se pita. Da naređuje ljudima, da im zabranjuje. Iako je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve pojasnio šta je upravljanje. Pa je rekao da je u početku mordija, odnosno da čovjek u početku bude sa njom zadovoljan, jer sa njom dolazi i meta, sa njom dolazi ugled, a na kraju je Fatime. To je ona, znači, koja čovjeka dovodi do toga da zamrzi to upravljanje. Jer sa njim dolazi ubijstvo, sa njim dolazi da se mora čovjek da se svrgne. Pa ona stvar koju ćemo mi sebe da ukoravamo, a zatim će biti na sudnjem danu ono za svoje ćemo se kajati. Isto tako od oblika da čovjek voli da bude u pozornosti je da sjedi na pročelju sjedi. Zato što u sebi nalazi jednu potrebu da ga ljudi pozdravljaju, da ga ljudi pitaju, iako je poslanik Muhammed sallallahu alaihi na ovo upozorio, pa je rekao itaku el I vi se bojite onih stvari koja, kako bukvalno se mogu prevesti, koja će vas zaklati. Pa kad su nas učenjaci ovo pojasnili, kaže to su rekli da su to maharib, to su znači isto kao ovo slično, kao što sad ja upravo Da ne bi znači puno objašnjavao, to ovako. Pa kada čovjek voli da ovdje sjedi, i da priča i da drugi slušaju i da naređuje ne zabranjuje, treba se zapita za svoj iman. Jer najvjerojatnije je da je njegov iman oslabio. Isto tako, od da čovjek voli da se pita, to je kada uđe u određeno sjelo da mu ljudi ustaju i da on sjedne na njegovo mjesto. Iako je poslanik sallallahu alejhi ve kada je ušao na sjelo, sjedao bi tamo gdje se završi to sjelo. I rekao je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, men sarrahu, au onaj koji bude srećan ili koji voli, bude volio, da mu ljudi ustaju, neka sebi pripremi mjesto ili kuću u džehennemu. Znači onaj koji bude volio ili koji ga bude to dala mu jednu posebnu stanje koji će biti radostan, da mu ljudi ustaju, neka sebi pripremi mjesto ili kuću u i pohlepa. Isto tako to je jedan od simptoma da je iman oslabio. I ne samo to, zna se desiti kod nas da mi naređujemo drugima da škrtaju. Nemoj to utrošiti za ovu vjeru. Nemoj to utrošiti za dav. Iako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio Ansarije na taj način što je rekao وَيُثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ i oni daju prednost na sami sebi i drugima, iako oni imaju potrebu za to. I također uzvišen Allah Azza wa Jale rekao وَمَنْ يُوكَ شُحَ نَفْسِهِ i onaj koji bude sebe sačuvao od škrtosti, on će uspjeti. To su muflihun. Jedan isto tako simptoma je da čovjek govori ono što ne radi. Rekli smo da je od imana i djelo. I da je u stvari djelo oslikava ono što se nalazi u našim srcima. I rekao Subhanahu wa ta'ala kada kritizira one koji govore ono što ne rade kebura maktan inda i zaista je to mrsko. Ne samo mrsko, nego makt, nešto više od mrsko. Kod uzvišenog Allaha Đelešanuhu, da oni koji govore ne radi ono što govori. I upozorio je subhanahu wa ta'ala Israili pa im je rekao Etamuruna nase bir wa tensavna anfusakum tatuna kitab i za vi naređujete ljudima da oni čine bir a to je dobro djelo, a sebe ste zaboravili, a vi čitate knjigu. Kod vas ima knjige. I vi bili preći da činite tu bir, a ne da nađujete drugima, vi to ne radite. I poslanik Muhammed sallallahu alaihi je naveo primjer za onoga koji bude naređivao ljudima dobro, a ne bude ga činio. Ili im zabranjivao to, a on to radi. Pa je rekao, doće se za čovjekom na sudnjem danu, pa će biti bačen u vatru, pa će mu izaći njegova utroba. I on će se oko nje okrećati, kao što se okreće magarac kada, znači, e, oko mlina i kada se melji, pa će mu stanovnici džehennama reći, o ti koji si na dunjalku naređivao da činimo dobro, a zabrinjeno da činimo loše, zašto se to dešava sa tobom? Jer je bilo preče da si ti sada u dženetu, a ne ovdje? Pa će mi reći, ja sam naređivao dobro, međutim ja ga nisam činio. A zabrinjevio sam ja loša djela, a ja sam i činio. Radost sa onim što pogađa muslimane od nedaće. tako kada, iako je to osobina od monafika, međutim kada čudne za svoga brata muslimana, da nije uspio, on se radosti. Ako mu slučajno izavli kuća, on je radosti. Ako mu je žena pobjegala, radosti. Da do Allah me se razbolio radosti. Zašto? Zato što je toliko iman oslabio i zato toliko što je ta zavist ušla u njegovo srce, da nije više u mogućnosti da gleda muslimane, da se nasađuju sa blagodatima kojim je dao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. stvari sa strane da li je to grije ili nije grije. I ne pita koje je djelo naređeno da mu uradi. Nego samo pita da li ovo sada što ja uradim, da li sam griješan ili nisam griješan. Ne pita da li ima neko djelo, ako ga ja učinim, da li ću biti nagrade za njega. I to je isti čovjek koji je zapao u šubhe i to je isti onaj pastir koji čuva svoje stado oko zabranjenih stvari i možda nakon kratkog vremena će njegove stado da uđe u tu ispašu. Omalažavanje dobroga djela. Znači, ne priznaje da mu se nešto učini malo djelo. Iako ako tako možemo reći, jer sve, svako učinjene delove dobro poduzirano Allaha za ovaj džel i nema tu da mali dijela. I poslanik sallallahu alaihi sallam upozorio La tahkirenna mine ma'rufi še'an i nemoj da omlažavaš od dobra ništa. I čak da svoga brata sretniš sa osmijehom ili ako ti zatraži da mu saspeš vodu, u njegovu času to uradi. Jer poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam ova dva primjera za dijelo koje čovjek ne treba da omlažava. Ako srednji svoga brata ne ide sa nasmijanom licom, i to ako bude dobro Ili ako zatraži ti da ga napojiš, napoji ga, je li to dobro djelo? I nemoj da to omlažavaš kod njega. predavanje pažnje stvari koje se tiču muslimana. Danas mi, drago moja braćo, kako je poznato, smo svjedoci mnogih dešavanja u svijetu koji su zapali muslimani. Da li u Siriji, da li u Jemenu. Međutim, na koji način mi se ponašamo prema tim događajima? Da li pokušamo na određeni način da se solidarišemo sa njima i da ono što je našim mogućnostima, da to radimo, da uputimo do i da li možda tako tako slično tome. Ili jednostavno mi nemamo vremena za to. Zauzeti sa drugim stvarima i zaista braćo, to je jedan vid od slabog imana. E, ima tu još znači, stvari e, koje, međutim, radi vremena mi ćemo da preći na drugu temu, a to je e, povodi i koje su možda znači, važnije, a to su povodi koji dovodi do ovoga stanja. Samo ću znači spomenuti ukratko te stvari, a to je da se desi da, e, se pocijepaju bratske veze ili neodgovornost ili osjećaj neodgovornosti prema davi. Iako smo mi dugo e, u, u ovom znači pridržavanju islama, naćemo znači, određenu braću da i nakon toga nemaju potrebe da se sodlažu sa davom. Iako imamo jedan svijetan primjer kod e, druga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Tufejl ibn Amru Dausi kad došao poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam nakon što ga podučio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam temeljem Islama nakon toga se oma vratio svome narodu i pošao sa davom. Nije možda čekao kao što mi znamo dosta reći, dok naučim dobro islam i dok ojačam svo ima, pa ću četiri dao beli Beligu anni velau aje i dostavite od mene, pa makar to bio jedan aje To bio jedan ajet da ga čovjek dostavi, međutim, naravno to bude skladno sa sunetom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. E, strah, kada nas zadesi određena musibet, pa da nađemo da kuka, da je osutan, iako onaj koji zna da ništa se ne desi na ovom dunjaku osim sa dopustom Allahuma za veđel, se dručije ponašati. I onog Žešanu koga upute Allah Žešan njegovo srce i zna da je to od, od Allaha, ako Bog da, on će biti saburli. Isto tako mnoštvo rasprave koje osmrćuje srce, jer poslani sala sam je rekao da garantuje onom koji ostavi rasprave, ako je on e, na istini u tome da mala Đešanu e, garantuje, mu kuću na periferiji dženeta. Mnoštvo zauzeće sa Dunjalukom, mnošto e, govor koji odiše sa racionalizmom u kojem nema termina iz Kur'ana, niti iz sunneta, niti termina koji su bili poznati kod naših ispravnih prethodnika, pretjeranost u zanimanju za svojom hranom, za svojom odjećom. Iako poslanik sallallahu sam upozorio na to i rekao Iyakum at e, Čuvajte se pretjeranog i usudnog života jer robovi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala nisu od oni koji voli luksuz Da bi se držali znači vremena i program koji vraća braćao poslanićom predeći na drugu temu, a to je razlozi slabo, imana. Prvi i možda jedan od najvažnijih razloga je da se čovjek udalji od imanske atmosfere. Mi danas imamo mjesta ili imamo vremena koje odliču sa, sa braskom i islamskom atmosferom. Kao što su džemati, mešćidi i slično tome. I čovjek radi određenih razloga ili povoda. Da li je to djelo, da li je to rad ili slično tome, udali se od tih mjesta. I možda posle određenog perijeskog vremena osjeti da nema potrebe za tim sjelima, iako on crpi svoju energiju iz tih sjela. Poslani i Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava u kuranskom aktu govori o Beli Israil da udaljavanje od Kur'ana koji u osnovi omešava srce dovodi do toga da srca postanu kasi. Pa kaže Alam jehni lilladina amanu tahša kulubuhum li zikrillah. Za nije nastupilo vrijeme da postoje bogobojazna srca oni koji vjeruju zbog Allaha od Žešanu od zikra وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ i ono što je objavljeno od istine i da ne budu kao oni وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ ثُمْ min kablu fatala alejhim amed. I nakon toga bilo je znači određeni period ili tale amed. znači nakon što im Allah Azza wa Jal spustio određene, e, znači Kur'an koji u osnovi dovodi do toga da se omeša srce, oni su bili zauzeti sa gafletom i slično tome, pa im je nakon toga kasat kulubuhum wa kathiru minu fasikum. Znači, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava u Kur'anskom ajetu. Da je objavio Benu Israilu Kur'an, koji u osnovi omašava srce. Međutim, kada su dali od toga Kur'ana jedan dugi period i bili su u nemaru, desilo im se da su se srca njima postala da su postala oros. I Bas, e, Hasan al-Basri rekao je da su naša braća kod nas skuplja znači braća u islamu i imanu, kod nas su skuplja iz toga razloga što nas posjeća na ahiret, a naše porodce i naša djeca posjećaju na dunjavku. I kada mi dođemo na slična ovakva sjele, kad dođemo u mešćide, kad vidi brata, sigurno da će nas taj brat posjetiti na ahiret i da će nas učvrstiti na Allahovoj subhanahu wa ta'ala I ako boda nadaje se nakon toga da se mi povratimo iz toga Drugi od razloga slabine imanja je udaljavanje od lijepog uzora. Lijep uzor svakako da djeluje na okolinu pozitivno. I najbolji uzor je poslanik Muhammed sallallahu koji je nama uzor u svim sferama naših života jer samo e, e, jer uzor neće nas koristiti samo znanje korisno, već ako povoda oko njega se okoristiti da je na ima i će nas posjetiti na ahire, i će nas e, posjetiti i na opise dženeta, na opise džehennema, e, pripasja sa uzvišenim Allahom Đelešanuhu i slično tome, ako Boga dovest će doga da ima. I mi imamo vrlo svijeta, znači primjer kod poslanika Muhammeda s.a.v. njegove smrti šta je se desilo. Kada je umro poslanik Muhammed s.a.v. kada su ga zakopali njegovi drugovi, rekli su فَاَنْكَرْنَا kulubena. I mi smo, kaže, naši nasa srca da nisu onaka kakva su bila kod poslanika Muhammeda s.a.v. Što se tiče mehkoće, što se tiče bistrine, jer je umro uzor. Jer je uzmo poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i vi dobro znate na koji se način jače koliko ste vremena? Znači, po programu neki 5 minuta. Iako imaš tu 10 minuta više, pauza posle toga e, I znači, kada je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam umro kao uzor, znači, osjetili su njegovi drugovi da su izgubili poslanika s.a.v. iako je sa njim znači, prestala objava, isto tako su osjetili su izgubili uzor Udaljavanje od šerijaskog znanja. I drago moje braćo, šerijasko znanje štiti čovjeka od svih nepogoda, o svih e, znači, problema, isto tako ga štiti od slabljenja imana. I čovjek kada se udali od Kur'ana, koji je izvor jačanja imana, i udari se od knjiga koji govore o poslanikovom životu sallallahu alejhi ve i udari se od knjiga koji govori o, o i džennetu koji opisuje svakako da će ga zadesiti to da, da mu oslabi iman. Jer mi znači kada čitamo knjige koji opisuju život poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ili koji citiraju njegov život, naćimo pa da živimo u vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i za ehlu hadisu rekli da su oni porodica Muhammeda sallallahu alaihi wasallam iako nisu živjeli sa njim, ipak su oni zabilježili njegov čitav život. Jedan od povoda slabina imana je okolina u kojoj čovjek živi koja odiše sa griješem. Pa sedi sa ljudima koji se hvali da je učinio zinaru, drugi se hvali da je pio alkohol, treći se hvali da nije klanjao i sve to utiče negativno na to čovjeka. I on naravno treba da mijenjati tu okolinu. Međutim, ti grijesi utiču na njega negativno. Jer određena sjela i određene osobe ne posjećuju čovjeka osim na dunjalog. pretjeranje zauzimanje sa dunjalkom u tom smislu da čovjek postane rob dunjalka. Da poslanik Muhammed sallallahu se rekao u hadisu te se abdu propašće i neće biti srećan onaj koji bude rob dirhamu ili dinaru ili određenoj vrsti odjeće. Jer kaže poslanik sallallahu ti je, i ukoliko mu bude taj taj dunjaluk on radije, on će biti zadovoljan. A ako mu se ne dani taj dunjan, on neće biti zadovoljan. Poslanik Muhammed sallallahu hadisu je rekao be ilaihi min dunjakom Znači, meni je bilo drago od vašeg dunjaluka žene. Međutim, nakon toga je rekao što je znači vrlo važno, da je njegova smirenost i njegova sva radost je bila u namazu. Znači, kad govorimo ovdje u ovom dijelu, ne želimo reći da ne treba sticati, da ne treba se brinuti o porodicama, o djeci, ne. Treba uzeti onoliko koliko iz dunjalka nam bude dovoljno, međutim ne smijemo biti robovi tom dunjalku, kako je rekao posani sallallahu i kada imamo mi smo zadovoljni, kada nemamo mi nismo zadovoljni. Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve u jednom vrlo hadisu opisao šta je dijete pa je rekao mahzene. Dijete je izvor žalosti. Na koji način? Dok je mali, ako mu ne možemo kupiti, ako mu ne možemo dovoljiti ono što mu treba, mi se ražalošimo. Međutim, kada postane veliki i kada ne čini dobročinstvo roditeljima, isto tako mi smo opet žalostni. Pa je rekao isto tako da je međbele, znači da je razlog koji čovjeka udari od džihada. Jer kada hoće čovjek da ide džihad, šetan mu dođe pa kaže, a ti ćeš ići, ostavit ćeš djecu, bit će ti ime, ako kome, ko će se biti o njemu i nakon toga čovjek ostane i ne ide u džihad. Isto tako je rekao da je međhele, znači da je izvorne znanje. Jer čovjek kada želi da ide da stiče šerijasko znanje, ona mora se buniti o poroci, isto tako mu dolazi koji će biti u tvojoj poroci, koji će biti u tvojim ženama, isto tako ostavi šerijasko znanje isto tako je izvor e, e, škrtosti, jer čovjek kada ga šeta, znači ovlada, nije u mogućnosti da udjeli na, Allahom Žešanuhu putu. I na kraju, e, jedan od poboda sa za slabine imana je svakako duga nada. Pa rekao uzvišan Allah Đelšanu, verhum je kuvete meta u evlimu emel, fe pa Pusti neka ne jedu i neka se naslađuju i neka se i neka ih zavarava na, znači oni. Jer zaista duga nada proizvodi kod čovjeka ljenost, da ne požuruje sa činjem ibadeta, ne čini ga da se pokaja Allah Đelšanu, da traži od njega oprost, već svaki puta misli da će dugo živjeti. I e, na kraju, ja molim možda Allaha Đešanu da vas nagradi na vaše lijepo slušanje i nadam se da sam uspio dočarati ovo što je ovdje napisano papirom حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله